mai suna waye ta kaunata littafi na ɗaya wanda Rukayya ne mai dalan jama'a ta rubuta a shirin da ya zo kafin wannan mun tsaya ne inda gwaggwa ta kallin Maryam ta ce Mera ma na san dai kina jin duk yadda muka yi da mutanen nan to na rasa yadda zan bullo wa wannan al'amar gaba daya ina neman in shiga cikin wani hali dan ni kaina ina ganin girman mutanen nan domin daga gani za su mutunci da daraja shi yasa ba na son mu rabu da su ta tsiyatsiya na fi son ko za a rabu to a rabu ta cikin mutunci saboda haka me rama ya kike ganin za mu kullo wa al'amarin nan ko dai kawai in fito ƙararra in faɗa musu ba zai yi ba su nemi wata kawai Maryam ta shiru kawai saboda ita ma abin yana nema ya wuce tunaninta dan tun lokacin da aka fara maganan nan ko cikakken barci ba ta iyawa wata irin fargaba ce take shigarta ko da yaushe ga wani irin matsanancin tunani da kuma soyayyar Hajib da ta hana ta sakat kullum sai shidda da karuwa yake a cikin zuciyarta ta ma rasa me za yi a rayuwarta ce ta gwaggwana faɗin akan abin nan nayi addu'a nayi azumi kai haji sahara nayi amma ni ban ga wani abu na tashin hankali ko na damuwa ba Duk lokacin da na yi istihara in dai na tashi to zan ji tuciyata cikin nutsuwa. Nakan ji bana tare da wata matsala. Shi yasa na rasa hanyar da zan fito wa abin nan. Maryam ta kalli gwaggo ta ce to tunda abin nan ya zama haka gwaggo. To ni kam na fi son kwanciyar hankalinki da komai. kuma ni a kullum fata na shine Allah ya zaba min abin da ya fi zama alkhairi a tare da ni saboda haka duk abin da kika yanke a kai kaina alhamdulillah kuma zan karɓe shi da hannu biyu domin na san ba za ki cutar da ni ba gwaggwa ta kura mata ido kawai zuwa can ta ce me raba kina nufin idan na ce ki aure a bas za ki aure ki Maryam ta kawar da kanta can gefe tana faɗin eh go, in dai har hakan zai kawo miki kwanciyar hankalinki. Goggo ta ga kai ta sunkuyar da kan nata ƙasa. Zuwa can ta ɗago ta ce me rama ba zan taɓa yi miki dole ba. Wannan alƙawari ne da na ɗauka idan na ce ki auri a bas ban miki adalci ba. Ko dan matsalar da yake tare da ita. saboda haka ina ganin mu bar wannan maganar kawai mai rama Maryam ta ɗan yi yaƙe sannan ta ce babu komai gwaggo Allah da ya haɗa ni da shi ya san yadda sai taimake ni in zauna da shi don haka karki saka wannan a cikin ranki babu komai Gwaggwa kallon ta kawai take yarinya yar ƙarama, sai tunani irin na masu hankali kai wani babban ma ba zai iya irin wannan tunanin ba dan gashi nan sahura ta ki ta fahimta saboda tsabar son kanta gwangwa ta ce me rama Allah ubangiji ya miki albarka Allah ya tsare min ki a duk inda kike ne insha Allah za ki ga alkhairi a tare da ke har ki kwantar da hankalinki insha Allah mutanen nan za su kula da maraicinki haka kawai nake ina kaunar su Na gode mai ramakin fitar da ni a cikin damuwa da tashin hankali kin kubatar da kawunki ma kin yi masa ranar da 'ya'yan da ya haifa ya nuna masa gata ma sun kafe masa insha Allah gobe idan suka zo zan shaida musu mun amince Maryam ta miƙe tana faɗin bari in je wajen Halima mu tafi kar dare mana. Na san yanzu haka bata shirya ba. Nan dai ta bar gwagwa tana ta zuba mata addu'a. Ita kuma ji take tamkar zuciyarta ta fito waje don tsabar baƙin ciki. Da ta fita daga ƙofar tasu kafin ta ƙarasa ƙofar su Halima ta tsaya a nan tana goge hawaye. tana tunanin ita kuma har ka Allah ya kaddara rayuwa da mahaukaci to Allah kaɗai ya san me ya koye a cikin wannan al'amarin tunda ta fahimci gwangwanta hankalinta ya kwanta da mutanen shi kenan ta bar Allah komai dan gwangwa mai ƙaunarta ce ba za ta taɓa kai ta inda za ta cuta ba ta goge idan ta sannan ta shiga ƙofar su Halima ba za ka taba cewa tana cikin damuwa ba dan ta saki fuskar ta sosai ta gaida adda sannan Halima Halima ta dauko mayafinta suka fice ta danna komai a ranta bata gwada wa Halima tana cikin wata matsala ba ko bayan da suka dawo daga kasuwa suna zaune a tsakar a tsakar gidansu da daddare Goggo ta dace ta yi wa Maryam nasiha tare da nuna mata duk rayuwar da mutum ya sanci kansa a ciki to ya dogara ga Allah. Ya kuma miƙa al'amuransa gare shi sai ya ga Allah ya tallace shi ta inda bai taɓa tsammani ba. Maryam ta nutsu tana sauraron ta saboda tana son duk wata hanyar da za ta bi ta ga ta ya kwanta. Dan ta san kwanciyar hankalinta ita ce ta goggo. Washe gari tun wajen karfe ɗaya na safe, Maryam ta maza wa Halima akan su tafi gidan Hadiza. Dan dama Hadizan tana ta aikawa su je su taya ta aiki. Ta kai ci da shirma ga sanarwa wata musamman akwai taron masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC na karamar hukumar Bauchi a sakatariyar jam'iyyar da ke kan hanyar gobe gobe alhamis da karfe tara na safe Allah ya bada iko hanzarta abinci ma'amman mun samu nasarar mai daga baba Muhammad Alkali. Ita kuwa karfin zuwan Maryam gidan Hadiza shine ba ta son Hajiya Sarat ta zo ta same ta a gida don ta san kowane lokaci suna iya zuwa. Sai wajen sha biyar rana da rabi sannan Hajiyar suka shigo gidan. ita da Sulaiman kaninta da baba A nan ma gwaggwa ta karbe su sosai suka gaisa tare da tambayar su mutanen gida Hatiya Saratu ce suna nan lafiya duk sun ce a gaida ku Gwaggwa tace yaya Hatiya babba fa da kafa Dan da ganin ta na san tana fama da matsalar kafa Hajiya Saratu ta ce wai ai ciwon kafa sai dai ni mata fatan sauki amma Hajiya tana ta fama wallahi rabban da ta fito ko kofar gida ne ya kai watanni shida tun dawowarta daga asibiti a Saudiya sai fashiya da hankalinta ya tashi akan maganar tsallelanta. gwagwacin sandin gidan nan babu ya afas a wajen hajiya. Shi ya sa ki ga hankalin mu gaba ɗaya ya tashi dan Allah gwagwaki ki taimaka mana. Gwagwa ta dariya ta ce haka ne. Ai ko ki faɗa ba naka alama. In dai matsalar Mera mace to ku kwantar da hankalin ya zo su daidaita Allah Ubangiji ya sa hakan shine alkhairi. dan Allah ku riƙe amana kun san mera mamarainiya ce ba ta da uwa balle uba ni ce ko banta a duniya sai kuma yanzu da Abbas ya shigo rayuwarta da muke fatan ya zama mijinta gatanta sai ku da muke sa ran kuma ku zame masa ƴan uwanta su cikin murna da farin ciki take faɗin kai yau gwaggwa ban san wace irin murna sun yi ba Allah mun gode maka gwaggwa mun gode mun gode Allah ubangiji ya ja da nisan kwana Allah ya baki abin da kike nema duniya da lafira yau ban san wace irin murna hajiya babba za ta yi ba tana 'yan gidanmu sa babu awwali ya rasa inda zai sa kansa dan farin ciki ji yake tamkar duk wata matsalar su an yaye masa sai fa faman wasa baki yake yi Hajiya Saratu ta gyara zaman ta tana faɗin gwaggwadon Allah muna neman wata alfarma. Goggo ta ce ina sauraron ki. Hajiyar ta ci gaba da faɗin Abbas baya nan sun je China shi da Atiku shigo da waɗansu kayayyaki. Amma in sha Allah idan suka dawo za ki gan shi. Wallahi yanzu ma da mun san haka za ta kasance da ba mu bar shi yayi tafiyar nan ba. Gwagwa ta ce kai haba abu na ƙaruwa da ci gaba ai zai dawo ko ma yaushe ne. Allah dai ya dawo da su lafiya. gaskiya kace ali sun ce masu na hira da gwaggwa sannan suka yi mata sallama suka tafi gwaggwa da Maryam sun ga ikon Allah domin tun lokacin da gwaggwa ta amsa musu kan ta bawa Abbas ta ya nemi Maryam shi shikenan kusan kullum sai 'yan gidansu da 'yan uwan mahaifiyarsa sun zo yau idan waɗannan suka zo to gobe ma waɗansu ne za su zo Gwagwa takan ce kai waɗannan mutane da yawa suke. Kuma duk waɗanda za su zo babu mai zuwa haka hannu banza sai sun kawo Maryam wani abu. Daga masu kawo mata kayan kwalliya sai masu kawo mata sabulai. turare turaman zannuwa kayan makulashe jus ne kala kala kai kaya dai ga su nan iri iri gwagwatin tana mamakin abin har ta zo ta saba ma ita dai Maryam duk waɗanda suke zuwa ba ta yadda su ganta daki take guduwa ta kulle har ta kai ma ba ta son saman ƙofar kasu